Abenduak emeretzi ditu gaurko honetan, e, aste azkena da, eta hau berrion albiste gia duzu, berriozari irretiaren albiste e, mankizuna. Udalera begira hasiko dugu gaurko albistegia, bertatik bai dator gaurko herrietako e, berrietako bat Ima del Rio zinegotzia kargua utziko du ostiral honetan. zarko udalak igorritako deialdian ezagutu dugunez, Nafarroa bai udaltaldeko Ima del Riok zinegotzi karguari uko egingo dio datorren ostiraleko osoko bilkuran. Oharrean ez dira azaltzen erabaki horren arrazoiak eta seguru aski ostiraler arte ez ditugu ezagutuko, baina informazio gehiago jasoala helaraziko dizuegu irretian edota eguzki plaza puntu neten. Ostiraleko osoko bilkuraren gainontzeko puntuei dagokionez, hauexek dira 2008ko tarifen gaurkotzea, ordenantza fiskalen eta prezio publikoen aldaketa, udal langile entzat behinbeineko osagarri pertsonala onartzea, erosteko almena galdu izanagatik, zeremonia zibilak egiteko araudia, eta Nafarroa bairen mozio bat adierazpen instituzional baten inguruan. Gabonak direla eta osoko bilkura aurreratu egindute, hilabeteko azken aste azkenean egin beharrean ostira honetan bertan eginen dute arratsaldeko lauter dietatik aurrera udaletxeko bilera aretoan. 2000 eta amaikan berriozarko bizilagun bat iltsegatik hogeita bi urteko espetxe zigorra ezarri diote gizon bati. Hala da, Nafarroako auzitegiak hogeita bi urteko kartzela zigorra ezarri dio berriozarko bizilagun batera iltzeagatik akusatua zegoen gizonari. NGG auzipetuari amazazpi urteko zigorra ezarri diote erailketagatik, la urtekoa bortxaz egindako lapurretagatik eta beste urtebeteko zigorra ekstorsio edota xantaia delituagatik. Sententziari elegitea jardi diezaioke akusatuaren defentsak auzitegi gorenean. Korrika ere izpide izanen dugu gaurko albistegian. Izan ere, Euskararen aldeko lasterketaren antolatzaileek erronka berria proposatu digute. Lekukoaren bila aritzeko jinkana errealdoia. Eskualdeka herri-zerri eginen da txapelketa hori eta finala baionan izanen da korrikaren amaiera ekitaldia martxoaren 24 eh, hogeita lauan bertan. Izena emateko, hauzalor aeka euskaltegira jo behar duzue, bai pertsonalki, artekale kaleko hogeita laugarren zenbakian edota telefonoz ondoko zenbakietan bederatzi lau zortzi, iru 0, 0, 6, 0, 2, edota 6, 0, 6, 0, bat, lau 0, 0. Errepikatuko ditugu, bederatzi lau zortzi, iru 0, 0, 6, 0, 2, edo 6, 0, zazpi, 6, 0, bat, lau 0, 0. Ingurumen jardunaldiekin jarraituko dugu orain. Biara hogei ostegunarekin suma konkausa elkarteko albaroziak enpresometro etikoa izeneko webgunea aurkeztuko du, enpresak gizarte eta ingurumen erantzukizunaren arabera sailkatzen dituen tresna. Itzordua, arriatxaldeko zazpietatik bederatzietara izanen da e, Kulturgunean. ostiralean protesta ekintza bat eginen du Berriozarko kaleratzen aurkako plataformak. Hala da bai, Berriozarko hipoteka kukitutako taldeak ekintza berezia eginen du ostiral honetan abenduak hogeita bat eguzki plazako belen edo jaiotzaren aurrean etxe kaleratzen aurka protesta egiteko Maria Jose eta Jesus Hortxoaren desjabetzearen gelditzea irudikatuko dute arriatxaleko zazpietatik aurrera. Eta larun bat honetan, hauzokideari laguntza elkarteak elikagai bilketa eginen du. Abenduaren hogeita bian, elkarteko kideek elikagaiak bilduko dituzte etxezetxe, arroza, egoskariak, galetak, pastaboteak, lar, latorriak, olioa esnea eta abar luze bat. Jatekorik ez duten berrio zartarrei emanen dizkiete elikagai hauek, bilketa goizeko amarretatik ordu bietara eginen dute esan bezala, abenduaren hogeita bian, larun bat honetan. Egu berriak atejoka ditugu da eta olentzero datorren astelenean etorriko da, baina aurretik bizitatxoa eginen die mendialdeko ikastetxeko neska mutilei. Elduden ostiralean, olentzeroren eh, jaia ospatuko da mendialdea zentroan goizeko bederatzi eta denetan ikaskinari itxarongo diote ikasle zein irakasleek ekola eskolako atarian. Olentzero menditik iritsiko da eta trikitilariek lagunduta kantu eta dantzekin agrera eginen diote. Goizeko amarretan gimnasioan eh, jaialdiari hasiera emanen diote eta mailaz maila abestu eginen duten eskamutikoek. Amaiketakoa eginen dute gero irakasleen gelan eta handiko ordu laurdenera aurre hezkuntzako zein lehen hezkuntzako geheletatik ibiliko da ikazkina. Ikasle eta irakasle guztiak baserritarrez jantzita joan beharko dute eskolara eta ostira larriatxaldean ez da klaserik emanen, beraz. Zorioneko eguna eskolako aurrentzat eta aipatu behar dugu ere E, ba, olentzero e, irretira etorriko dela, ez ostiralean, baizik eta datorren astelenean, goizeko bederatzi terdietatik aurrera hemen egonen da, e, gure irretian elkarrizketa eginen diogu, eta akaso aur bat edo beste ere urbilduko da, ba, haren e, opariak eskatzera, eta gero, ba, txokolate goxua jateko aukera ere, izanen dugu. Gabon gauaren bezperan fil baten aurkezpena izanen dugu herrian. Barrura begiratzeko leioak Euskal Presoen inguruko dokumentala berriozarren eskaineko dute abenduaren hogeita iruan Josu Martinez, Txaber Larreategi, Mireia Gabilondo enara goikoetxea eta eneko Sagasti zuzendariek ondutako filma entzunareto berrian eskaineko dute arriatxaldeko zazpietatik aurrera. Sarrerak salga izanen dira emanaldia hasi baino ordu bete lehenagotik lehiatilean. Mendialdea bat eta bi ikastetxeak eta xoareko futbol txapelketan parte hartuko dute. Berriozarko ikastetxeko neskamutikoek prez dituzte jada euren futbol taldeak egu berri hauetan osasunak eta xoaren antolatutako eskolarteko futbol txapelketan parte hartzeko mendialdea bi eskola izanen da jokatzen lehena hilaren hogei tabian jokatuko du amabietan Santa Luisa Marillaken kontra, barainaingo taldearen kontra, igandean berriz mendialdea batek eh, jo katuko du ordu berean eta elorriren kontra. Hauxe beraz, kirolei dago eh, aipatu behar genizuena eta orain eguraldiari buruzko informazioa. Atzo baino epelxiago datorkigu eguna, oraintxe bertan zortzi graduko temperatura daukagu berrio zarren, zerua estalita eta badirudi datozen orduetan gora eginen duela temperaturak apurtxo batean izan ere, gaurko amalau graduko temperatura maksimoak espero baititugu zeruei dagokionez egun osoan zehar estalita izanen dira. Hauxe izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari sintonian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.